No. Din tinerețe ai fost mărturisitor al dreptei credințe și statornic luptător împotriva nedreptăților săvârșite neamului tău. Te-ai ridicat cu bărbăție să aperi drepturile fraților tăi ortodoxi din Ardeal biruind prin moartea ta martirică. Toate uneltirile viclene ale asupretorilor, pentru aceasta minunându-ne de virtuțile tale, te cinstim și-ți cântăm. Bucură-te, podoaba cea prea frumoasă a mucenicilor! Bucură-te, răvnitorule de cele cerești! Bucură-te, luptătorule pentru dreptate și apărător al ortodoxiei! Bucură-te, păstrător al rânduielilor strămoșești! Bucură-te, am curătare, pentru cei prigoniți, pentru dreptate. Bucură-te, lumină a mărturisitorilor lui Hristos. Bucură-te că urmând în suferință Mântuitorului Hristos, moartea nu te-a înfricoșat. Bucură-te că faptele tale le-ai săvârșit cu puterea Duhului Sfânt. Bucură-te că asemenea lui David, prin tăria credinței ai biruit. Bucură-te, fiu al țării năsăudului, Slujaș neînfricat al bisericii, Bucură-te, purtătorul suferințelor neamului tău, Bucură-te, că biruind împărăția vremelnică ai câștigat împărăția Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe precum oare când Moise, ridicând șarpele în pustie, a arătat jertfa Mântuitorului înălțat pe cruce, și tu ai fost înălțat pe roată de prigonitorii tăi, făcându-te următor Domnului. Și precum cei de odinioară se vindecau de mușcăturile cele înveninate, privind șarpele înălțat pe lemn, așa și tu, Sfinte, celor ce te prigoneau, le-ai preschimbat gândurile, și le-ai întărit credința, cântând lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Pildă de statornicie, credința ortodoxă, te-a arătat celor din salva, căci aprinsă fiind inima ta de Harul Sfântului Duh, ai cântat laude lui Hristos, Cel ce te-a întărit să înfrunți cu tărie uneltirile celor ce voiau să te depărteze de la credința strămoșească a neamului românesc. Pentru aceasta, lăudându-te neîncetat fericite, îți cântăm. Bucură-te, luptător, pentru drepturile creștinilor înaintea împăraților. Bucură-te, statornic, apărător al credinței neamului tău. Bucură-te, împlinitorul celor dorite de poporul românesc. Bucură-te că prin ostenelele tale comori în ceruri ți-ai agonisit. Bucură-te cel ce n-ai suferit batjocorirea credinței strămoșești. Bucură-te că pe cei împreună cu tine pătimitori i-ai îmbărbătat să se jertfească pentru Hristos. Bucură-te că te-ai făcut pildă de apărător al credinței celor din Maramureș și Moldova. Bucură-te mărturisitor al ortodoxiei și apărător al legilor strămoșești. Bucură-te nădejdea celor prigoniți și asupriți pe nedrept în această lume. Bucură-te, bătrân înțelept, care te-ai jertfit pentru Hristos. Bucură-te cel ocrotit în suferință de Maica Domnului. Bucură-te cel cinstit după cuviință de fie neamului tău. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat, și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Râvna mucenicilor dobândind, evlavia creștinilor ortodoxi purtând în suflet și smerenia călugărilor înțelepți cântărindu-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, ai biruit neputințele firești ale trupului și ai răbdat pentru Hristos moarte martirică, drept aceea mulțumindu lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cu bucurie i-ai cântat, Aleluia! Aleluia! Cuvântul Evangheliei lui Hristos împlinind, credința cea dreaptă păzind, Până la bătrânețele tale ai purtat cu bărbăția crucea lui Hristos, fericite Atanasie. Țara Năsăudului și toate părțile românești laudă brădnicia ta, pentru că te-ai făcut slujitor al bisericii strămoșești și apărător al neamului cel obidit din Ardeal în vremuri de pregoană. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, bătrân înțelept, plin de puterea lui Hristos! Bucură-te bucuria ortodoxilor care se jertfesc pentru credință și neam. Bucură-te că Sfinții Arhanghelii, Mihail și Gavril ți-au fost ajutători, bucură-te purtătorul suferinților celor din Ardeal. Bucură-te cel împreună cu Sofronie de la Cioara, lauda năsăudenilor, bucură-te rod duhovnicesc și sămânță binecuvântată sădită în ținutul bichigiului. Bucură-te împlinitorul tradițiilor ortodoxe, Bucură-te cel ce ai schimbat o sânda nedreaptă în adevăr sfânt. Bucură-te om plăcut lui Dumnezeu și semenilor. Bucură-te rob credincios al Domnului și slujitor al tainelor cerești. Bucură-te mărturisitor plin de râvnă și evlavie pentru Biserica lui Hristos. Bucură-te stejar puternic, crescut în pământul străbun al bechigiului. Bucură-te, Sfinte Atanasie! martirul cel neîmplicat și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Duhul Sfânt te-a întărit în zilele bătrâneții tale și te-a făcut casnic și vas ales al Mântuitorului Hristos, cel care după moartea cea mucenicească te-a încununat în împărăția sa, pe tine cel însetat după dreptate și apărător al casei Domnului, care cânți împreună cu îngerii. Aleluia! Aleluia! Mânat de râvnă pentru biserica cea drept slăvitoare, te-a asemănat apostolilor și martirilor celor de demult fericite Atanasul, căci nici povara bătrâneților, nici neputințele trupești nu te-au oprit să mărturisești cu îndrăzneală înaintea dregătorilor acestei lumii, apărând legea străbună a neamului tău. Pentru aceasta, cu smerenie îți aducem acest prinos de recunoștință zicând, Bucură-te cel ce ai înfruntat pe asupritorii neamului tău, bucură-te apărător al credinței și chip al blândeților, Bucură-te, ancoră tare și nemișcată a credinței drept slăvitoare, Bucură-te, podoaba bărbaților celor jertfelnici pentru adevăr, Bucură-te, cel ce nu ai socotit povara bătrâneților pentru a-L mărturisi pe Hristos, Bucură-te că toată viața ți-ai petrecut-o în sfințenie, fiind călăuzit de Duhul Sfânt. Bucură-te cel plin de lumină și de dragoste dumnezeiască, Bucură-te, luceafăr al ortodoxiei răsărit în vremea pregonirilor, Bucură-te împreună, vorbitorule, cu sfinții neamului tău, Bucură-te, apărătorul ortodoxiei și ocrotitorul ținutului Transilvan, Bucură-te, trâmbița dezrobirii și a libertății, Bucură-te că statornicia ta, scară către cer, s-a arătat. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat! și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Asemenea cerbului care caută să se adapte din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău dorea să se adapte din izvoarele cele nesecate ale Harului, care se revarsă din biserica drept slăvitoare a lui Hristos. Pentru aceea toată viața ta ai sorbit din apa vieții și ai întărit pe confrații tăi de un neam și de o credință să rămână lângă izboarele ortodoxiei și să-i cânte lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! pe piatra cea tare a dreptei credințe și întrarmându-te cu puterea Duhului Sfânt, te-ai încredințat rugăciunilor și milostivirilor Maicii lui Dumnezeu, care te-a ajutat să înfrunți încercările trupești și sufletești ale lumii acesteia, întărind pe semenii tăi. Pentru aceasta te lăudăm zicând, Bucură-te că sufletul ți-a fost plină de puterea Sfintei Trăimii, bucură-te minte limpede și cuget iluminat de Harul Sfântului Duh, bucură-te ochii lăuntric văzător al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te fiu al vichigiului și neînfricat luptător pentru dreptate și adevăr, bucură-te floare aleasă crescută în ținutul năsăudului, bucură-te luminător al poporului drept slăvitor din Ardeal, Bucură-te, judecător nemitarnic pentru cei nevoiași și asupriți, Bucură-te că roata suferinței ți s-a făcut scară către cer, Bucură-te, rază de lumină a plaiurilor bistrițene, Bucură-te, moș tănase Todoran, neînfricatul ardelean, Bucură-te, vultur al credinței ce străjuiește în Carpați, Bucură-te, mărturisitor statornic care ai spus, În pământ de morbăga nu mă las de legea mea. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos? Glăsuia oarecând apostolul neamurilor acest îndemn plin de nădejde te-a întărit și pe tine, Atanasie, atunci când ai fost adus înaintea judecății și ai fost osândit la moarte. Puterea lui Hristos te-a întărit când roata pe care ai fost țintuit a început să-ți zdrobească trupul ofilit de ani și de bătăi. Dar pentru că sufletul ți-a rămas veghetor, ai cântat lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Ca un părinte prea înțelept, ai ascultat nevoințele poporului și la această cumpănă te-ai făcut spetnic și conducător al lui, necunoscând ce înseamnă frica. Precum voievozii din vechime, ți-ai tras peste trup cămașa morții și a învierii. De frica ta și a poporului răsculat, trimiși împărătesei s-au stins precum ceara de la fața focului, minunându-ne de faptele tale cele cu adevărat dumnezeiești și de cuvintele tale pline de îmbărbătare, îți aducem această cântare. Bucură-te, ostaș al ortodoxiei, plin de credință dreaptă și statornică, bucură-te că, sunt, că sângele tău s-a făcut izvor de sfințenie și tămăduire a credincioșilor. Bucură-te, sabie care taie nedreptățile omenești, Bucură-te, cinstitor, în duh și adevăr al preasfintei trăimii, Bucură-te, fântână a darurilor din care beau cei însetați de dreptate, Bucură-te, Cel ce prin rănele tale ai tămăduit rănele neamului tău, Bucură-te, zestra cea bogată a tuturor credincioșilor, Bucură-te, Cel ce ți-ai ales ca împărat pe Domnul Hristos, Bucură-te, stea luminoasă răsărită în vremea prigonirilor, Bucură-te cel ce prin nevoință ai dobândit împărăția lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce porți suferințele și prigonirile celor asupriți. Bucură-te că te-ai mutat din moarte la viață. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. Sfinte mucenice Atanasie, cel ce locuiește în ceruri și împreună cu sfinții te veselești și te rogi lui Dumnezeu ca să se dea pace lumii și binecuvântare în biserica drept slăvitoare, unde se laudă trăimea cea de ofință și nedespărțită, cântându-i Aleluia. Aleluia! Lumina credincioșilor din țara năsăudului te-ai făcut, iar credința ta a îndreptat rătăcirile cele pierzătoare fericite Atanasie și te-ai arătat purtător de grijă pentru sufletele celor ce doresc să vină la cunoștința adevărului și la mântuire. Dumnezeu ți-a dat putere să scoți din deznădejde viața lor, și să le arăți lumina pe care întunericul nu a cuprins-o. Pentru aceasta, toți cei credincioși te lăudăm și îți cântăm. Bucură-te, liman al durerilor și balsam tămăduitor al sufletelor, Bucură-te, temelie a curajului și armă care biruie nedreptate. Bucură-te, Cel ce eliberezi pe cei fericați în lanțurile asupritorilor. Bucură-te că ai dat răspuns bun la judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Bucură-te, făclia aprinsă pururea în biserica drept slăvitoare, Bucură-te că prin tine am învățat taina Sfințeniei, Bucură-te că nevoindu-te pentru biserică și neam, Maica Domnului mereu te-a ocrotit. Bucură-te că ne ajuți să ieșim din adâncurile cele întunecate ale păcatelor grele. Bucură-te, nădejde puternică la ceasul sfârșitului nostru. Bucură-te, ocrotitorul bătrânilor celor neputincioși. Bucură-te că luând crucea pe umeri ai urmat lui Hristos, Bucură-te potir în care s-a turnat apa vieții, Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat, și apărătorul dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel necricat și apărătorul dreptei credințe. Credința cea dreaptă păzind, îndelung răbdând, calea ostenerilor săvârșind, încărcat de ani și de virtuți, când bunul Dumnezeu a voit, ai fost chemat de Părintele Ceresc, fericite Atanasie, prin moarte martirică, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cununa neveștejită a măririi și așezat fiind în ceata mucenicilor, se acum neîncetat Dumnezeului celui întreime lăudat, Aleluia! Aleluia! Dumnezeu te-a chemat la cele cerești, trecând prin suferință și moarte martirică, Sfinte Atanasie, când ai împlinit vârsta patriarhilor biblici, drept aceea în ceruri, Hristos te-a îmbrăcat cu veșmântul tinereții veșnice și te-a așezat în ceata mărturisitorilor ortodoxiei. Amintindu-ne de viața ta curată și plăcută lui Dumnezeu, te lăudăm zicând, Bucură-te, văpaia aprinsă din lumina lui Hristos! Bucură-te, stea cerească ce strălucește în împărăția cerească! Bucură-te, trandafir înflorit în lumina necreată! Bucură-te, sfeșnic sfânt, așezat în sfânta sfintelor din ceruri! Bucură-te, podoabă sfântă care împodobește raiul! Bucură-te, lauda bichiciului și bucuria ținutului Transilvan! Bucură-te, dulceața sfântă care încălzești inimile credincioșilor, Bucură-te, mir și tămâie a Bisericii Ortodoxe străbune, Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt, Bucură-te, icoana celor care au pătimit pentru dreptate, Bucură-te, cel ce lauzi pe făcătorul împreună cu sfinții români, Bucură-te că pomenirea ta va fi din neam în neam, Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe. De sus din cer, Sfințenia ta, o protetoare, Sfinte Atanasie, se revarsă ca un acoperământ sfânt peste poporul tău mult încercat și prin rugăciunile tale către Dumnezeu, reverși peste el bunătățile Tatălui, ale Fiului și ale Sfântului Duh, încredințându-l vieții celei nepieritoare. Neîncetat, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binefacerile ce sunt asupra noastră și îl rogi ca pe Cel ce este bun, blând și milostiv, să ne dea iertare de păcate, cântându-i Aleluia! Aleluia! Mărgăritar de mult preț al pământului Transilvan, te-ai arătat Sfinte Mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, căci după ce ai fost desprins de roata suferințelor pe care te-ai săvârșit, trupul tău, îngropat în pământul strămoșesc, sămânță dătătoare de rod duhovnicesc, s-a arătat urmașilor tăi, iar sângele tău a făcut să rodească nădejdea și demnitatea noastră, a celor ce cântăm după cuvință pomenirea ta zicând, Bucură-te, lumină, din lumina lui Hristos care cuprinde întreg ținutul transilvan, Bucură-te, călăuzitorul tinereților și podoaba bătrâneților, Bucură-te, apărătorul ortodoxilor și risipitorul necunoștinței, Bucură-te, povățuitorul copiilor și ajutătorul orfanilor, Bucură-te, pildă de statornicie și iscusit lucrător al virtuților, Bucură-te, Cel ce a întregit ceata martirilor ardeleni, Bucură-te, sprijin și miluitor al celor prigoniți pentru dreptate, Bucură-te că prin tine o drăslește sămânța prea curată a ortodoxiei, Bucură-te că te numeri printre sfinții mărturisitori ai adevărului, Bucură-te că pe jertfa ta s-au ridicat mănăstiri, la Salva, Parva, Bichigiu și Cormaia. Bucură-te, povățuitorul tinerilor căsătoriți! Bucură-te, izvor de nădejde în suferințe, din care se adapă bunii credincioși! Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credinței! Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe. Ca unei mire, îmbrăcat în haină luminoasă și intrat în camera, în camera lui Hristos, să-i cântăm ucenicului Atanasie, căci acesta, ca un bun ostaș al lui Hristos, pe pământ a biruit uneltirile lui Veriar, iar în cerul vede pururea fața cea prea luminată a stăpânului său, căruia îi cântă neîncetat. Aleluia! Aleluia! Papă ieși credinței și bisericii ortodoxe, Sfinte Atanasie, Cel ce te-a ridicat împotriva nelegiuirilor și cu viața ta ai apărat turma lui Hristos și încredințându-te lui Dumnezeu, ți ai arătat dragostea neîmpuținată pentru rânduielile Lui cele creștinești. Pentru aceasta, cu mărire cinstindu-te, îți cântăm. Bucură-te, piatra duhovnicească, așezată în Biserica Ortodoxă, Bucură-te, rob al lui Hristos și prieten al îngerilor! Bucură-te, Cel ce te odihnește în cămările cerești! Bucură-te, jertfă bineplăcută lui Dumnezeu! Bucură-te cel ce a prins candela dreptății pentru neamul românesc. Bucură-te zid și scăpare al celor abătuți de valurile necazurilor. Bucură-te izbăvirea credincioșilor ortodoxi. Bucură-te taină negrăită prin care moartea se preschimbă în înviere. Bucură-te apărătorul opsiților și păzitorul tuturor celor osândiți. Bucură-te solia păcii și a bucuriilor duhovnicești. Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Hristos! Bucură-te, sămânță bună aruncată în pământ românesc! Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Bucură-te, Sfinte Atanasie! Altinul cel neprica și apărător al dreptei credințe. Cât de mari și minunate sunt îndurările tale, Doamne, că răbdarea ta copleșește angul păcatelor noastre, prea milostive, Mântuitorule, dăruiește pace, liniște și împăcare bisericii tale și auzi plânsul și vezi lacrimile noastre, miluindu-ne pe noi, pentru rugăciunile Sfântului Martir Atanasie, dăruiește-ne nouă și fraților noștri binecuvântarea Ta, ca împreună cu alesul Tău, Ție să ne închinăm cântând, Aleluia, Aleluia. Statornic în credința străbună și ostaș binecuvântat al Domnului Hristos, te-au văzut din cer îngerii și lăudându-ți ostenelele, toți îți aduc acum cinstire și închinare. Pentru aceasta, vrednicule Atanasie, slăvim pomenirea ta din neam în neam și mulțumindu-i lui Hristos pentru jertfa ta, cântare sfântă îți cântăm. Bucură-te cel ce în rănile trupului tău ai purtat suferințele neamului nostru. Bucură-te că prin rugăciunile tale din moartea păcatului la viață ne ridici. Bucură-te, martir prea fericit, uns de Hristos cu mir dumnezeiesc. Bucură-te, Cel ce ai dus în darul lui Dumnezeu suferințele tale. Bucură-te că ai răsărit ca un crin în pământul străbun al ardealului. Bucură-te, icoană vie pentru neamul românesc. Bucură-te, stejar al credinței sub care se adumbresc credincioșii. Bucură-te că biserica neamului ai apărat-o de uneltirile celor străini. Bucură-te, sămânță binecuvântată cu rod însutit. Bucură-te că din ospățul stăpânului în ceruri te îndulcești. Bucură-te că lăuzitorul celor ce urmează pilda ta. Bucură-te că prin rugăciunile tale primim pace cerească. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe. Alergând la moarte ca la un spăț împărătesc, te-ai bucurat de dulceața Raiului, fericite Atanasie, iar noi, cunoscând aceasta, cu credință îți cerem să ne întrarmezi cu puterile tale și mai osebit cu sfânta și dumnezeiasca ta îndrăznire, ca să putem risipi toată lenea și frica și să-i cântăm lui Dumnezeu celui întreime slăvit. Hallelujah. Aleluia! Suferința lui Hristos te-a întărit ca să poți îndura chinurile cele mari, Sfinte Mucenice Atanasie, că ai trăit după voia lui Dumnezeu și după poruncile lui cele sfinte. Pilda aleasă făcându-te pentru urmașii tăi, stea călăuzitoare și luminoasă pentru întregul popor ortodox. Pentru aceea mulțumindu-ți neîncetat pentru ajutorul și binefacerile pe care le primim de la Tine, îl slăvim pe milostivul Dumnezeu cântându-ți unele ca acestea. Bucură-te, Dădătorul de pace, pentru cei ce sunt în necazuri și supărări. Bucură-te, grabnic ajutător, tuturor celor ce se roagă la icoana ta cea sfântă. Bucură-te întărirea celor ce își încredințează viața lui Dumnezeu. Bucură-te, vindecătorul fricii, și luptătorul care înfruntă primejdiile. Bucură-te că prin tine câștigăm răsplată pentru credința noastră ortodoxă. Bucură-te că jertfa ta ne dă nădejdea mântuirii. Bucură-te, foc care topește mândriile cele deșarte și vremelnice. Bucură-te că prin tine învățăm cum se apără biserica și credința neamului. Bucură-te, Cel ce petreci cu îngerii în ceruri și te rogi neîncetat, pentru noi păcătoși, bucură-te tămăduitorul bolilor nevindecate, bucură-te nădejdea mântuirii noastre, bucură-te sprijinul nostru în ziua judecății. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat, și apărător al dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe. O, Sfinte Atanasie, o doaba țărână săudului, lauda și slava Sfinților, mucenic pentru apărarea credinței ortodoxe. Sfinte mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi. O, Sfinte Atanasie, podoba țării năsăudului, laudă și slava Sfinților, mucenic pentru apărarea credinței ortodoxe mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi. O, Sfinte Atanasie, podoaba țării năsăudului, lauda și slava Sfinților, mucenic pentru apărarea credinței ortodoxe. Sfinte mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi. Tăria și nădejdea celor jertfiți pentru Dumnezeu, pentru neam și pentru biserică, mărturisitor și trăitor al Dumnezeieștii Evangheliei, și al Sfintei Tradiții, cel încununat de Hristos, cu toate bunătățile cerești. Primește de la noi nevrednici mulțumire și cântare și roagă pe milostivul Dumnezeu să miluiască și să mântuiască sufletele noastre, ca împreună într-un glas să-i cântăm. ai fost mărturisitor al ortodoxiei și statornic luptător împotriva nedreptăților săvârșite neamului tău. Te-ai ridicat cu bărbăție să aperi drepturile fraților tăi ortodoxi din Ardeal, biruind prin moartea ta martirică toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunându-ne de virtuțile tale, te cinstim și-ți cântăm. Bucură-te, podoaba cea prea frumoasă a martirilor, Bucură-te, râvnitorule, de cele cerești, Ești bucură-te, luptătorule pentru dreptate și apărător al ortodoxiei. Bucură-te, păstrător al rânduielor strămoșești. Bucură-te, ancorătare pentru cei prigoniți pentru dreptate. Bucură-te, lumina mărturisitorilor lui Hristos! Bucură-te că urmând în suferință Mântuitorului Hristos, moartea nu te-a înfricoșat. Bucură-te că faptele tale le-ai săvârșit cu puterea Duhului Sfânt. Bucură-te că asemenea lui David, prin tăria credinței ai biruit. Bucură-te, fiu al țării Meseudului și ostaș neînfricat al bisericii. Bucură-te, purtătorul suferințelor neamului tău bucură că biruind împărăția vremelnică, ai câștigat împărăția lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul treptei credinței. apărătorul dreptei credințe. Sfinte Mucenicii Atanasie, roagă-te pentru noi! O Sfinte Mucenicii Atanasie, cel ce te-ai învrednicit de darul Sfințeniei, pe care Dumnezeu îl pregătește aleșilor săi din toate neamurile, ca dar pentru virtute, cel ce pentru apărarea credinței ortodoxe a neamului nostru ai primit răsplata muceniciei, îngenunchind noi în fața icoanei tale luminate de har și dătătoare de nădejde, cu smerenie, evlavie și întăriți într-o dragoste, pentru jertfa ta cea bineplăcută lui Hristos te rugăm. Dă-ne în ceasul acesta putere, tărie și răbdare, ca să putem birui toate uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca prin mijlocirea ta și cu ajutorul lui Dumnezeu să zdrobim toate ispitele diavolești, poticnirile, neînțelegerile, ura, scârba, potrivniciile dintre noi și frații noștri. Dăruiește biserice și neamului tău pace și liniște, ca să urmeze poruncilor lui Dumnezeu. Păzește credința noastră ortodoxă și ne ferește de silniciile celor rău credincioși. Depărtează de la noi cearta și tulburarea și prin rugăciunile tale cele sfinte, cere lui Hristos Dumnezeu să ne dea iertare de păcate, că El este Cel ce te-a chemat în locașurile sale, și pe El îl preamărim într toți vecii. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de ofință și nedespărțită. Amin. Pe iubitor, them